บุ๊กทูสี่อัมปัตที่โรงเรียนดสเซกอลาเราอยู่ที่ไหน ada di mana kita เราอยู่ที่โรงเรียน kita ada di sekolah เรากำลังเรียนหนังสือ kita ada pelajaran นั่นคือนักเรียน mereka itu pelajar นั่นคือคุณครู itu ibu gurunya นั่นคือชั้นเรียน Itu kelasnya เรากำลังทำอะไรอยู่ Apa yang kita lakukan เรากำลังเรียนหนังสือ Kita belajar เรากำลังเรียนภาษา Kita belajar bahasa ผมเรียนภาษาอังกฤษ saya belajar bahasa Inggris คุณเรียนภาษาสเปน kamu belajar bahasa Spanyol เขาเรียนภาษาเยอรมัน dia belajar bahasa Jerman เราเรียนภาษาฝรั่งเศส Kami belajar bahasa Perancis พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน Kalian belajar bahasa Italia พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย Mereka belajar bahasa Rusia การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ Belajar bahasa adalah hal yang menarik. เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่นๆ Kami ingin dapat mengerti orang dari negara lain. เราอยากจะพูดกับคนอื่นๆ Kami ingin berbicara dengan orang dari negara lain.